y para todo lo que le gusta el party. Atentamente la princesa del perreo. Esto es para la gata que le gusta el perreo. También para los bandidos que le gusta el maleanteo. Toma chupete y pa'l pariseo. Se activa el modo es Para la gata que le gusta el perreo. Para mi bandido que le gusta el flighteo. Cuando llegamos nosotros el corte pa'l pariseo. Se activa el modo Date vuelta, ponte suelta y no te se la atraviesa. eso que se ponga tiesa. A firmar el cheque. Pa' ponerme pa'l billete, salir con el combete Activo 24, 7 amanecido hasta las 7. Esto pa' los tiempos de los toma chupete. Así que mami, respeta pa' que te la respete, ya me hice. Así que tú eres X Sí, enrolado tengo el cogollo. Pa' que fumes no te pase rollo. Si quieres perrear, dale yo te apoyo. Que saben de corte si el corte soy yo. quedamos hasta las 7. Sí, pues solo un kiss no te pasa el rollo. Si no te enamoras, pues tampoco yo. Quiero perrear, no me digas que no. Que saben de cortes y el corte soy yo. Que saben de cortes y el corte soy yo. Para los bandidos que les gusta el maleanteo. Toma chupete pa'l pariseo. Se activa el modo bellaqueo. para la gata que le gusta el perreo. Para mi bandido que le gusta el flighteo. Cuando llegamos nosotros el corte pa'l pariseo. Se activa el modo bellaqueo. Mm, bueno, así soy y no voy a cambiar. Nunca.